ce pe inima lui. Așa că nu mai vreau să-l lungesc mult, hai să-l primim cu bucurie pe doctorul Marc. Bună după amiază! <laughs> să încercăm din nou. Uh, bună după amiază! Sunteți vii? Uh, acum pentru trupul meu e mijlocul nopții ieri. Așa că sper că voi <laughs> sunteți puțin mai treji decât sunt eu. <laughs> Altfel o să avem o după masă puțin cam grea. <laughs> mai bine scoatem niște, uh, niște plapume și direct uh, dormim. Okay. <laughs> well, it is uh, wonderful to be back in Romania. E absolut superb să fiu înapoi aici în România. How many were not here last year when I was here? Câți de voi n-ați fost aici anul trecut când eu am fost? Okay, how many of you speak English? Câți de voi vorbiți limba engleză? How many don't speak English? Cine nu vorbește limba engleză? Okay. I could have almost spoken English without you here. Yeah. By the way, they put their hand up for you even translating. I know. So. I know. Well, listen, uh, the theme of this conference is breaking the silence. Uh, tema acestei conferințe este ruperea tăcerii. And we're going to be spending some time talking about this over the next couple days. Și vom uh, petrece următoarele câteva zile vorbind despre asta. And I'm convinced that the idea of breaking the silence Și sunt convins că ideea de a rupe tăcerea is a heart cry from God. E de fapt strigătul inimii lui Dumnezeu. But something has to change in our world. Că ceva trebuie să se schimbe în lumea noastră. The Bible says that the church wins. Biblia spune clar că biserica va câștiga. It says that God's coming back for a glorious church and a triumphant church. Biblia spune că Isus se va reveni pentru o biserică glorioasă. And when you take a look at the church today, dar când te uiți la biserica de astăzi, we've got some room for improvement. Avem puțin loc ca să, uh, să ne îmbunătățim. Can I hear an amen? Amin. Something has to shift, guys. Ceva trebuie să se schimbe. And when I look at you as leaders, și când mă uit la voi ca și lider. I recognize that the baton is in your hands. Realizez că uh, ștafeta e în mâna voastră. And that the responsibility is yours. Și responsabilitatea este a voastră. The responsibility is mine. Responsabilitatea este a mea. Because what happens in the world today ce se întâmplă în lume astăzi is a result of the leadership of the church. e rezultatul conducerii bisericii. When we take a look at all of the problems in the world today. Dacă ne uităm la toate problemele din lume de astăzi. And we look at the increase of sin. Și vedem cum păcatul a crescut. And we look at what's happening today in our government. Și vedem ce se ce se întâmplă în guvernele de we astăzi. We can't blame sinners from sinning. Nu putem să dăm, dăm vina pe păcătoși că ei Be, păcătuiesc. Because that's what sinners do. asta fac păcătoșii, ei păcătuiesc. And the problem with darkness și problema cu întunericul is absence of light. E lipsa luminii. And the more that we don't do anything, și cu cât mai mult noi ca biserica nu facem nimic, the more darkness can exist. Cu atât mai mare întuneric poate să existe. So when I look at our problems in our world today, așa că când ne uităm la problemele din lumea de astăzi, the issue isn't that the world is sinning. Problema nu e că lumea păcătuiește. The challenge is the church isn't winning. Provocarea e că biserica nu câștigă. The church isn't playing its role biserica nu joacă rolul ei to the world. în a fi lumină lumii or being salt to the earth. sau a fi sare lumii. So when I look at your life, Când mă uit la viața voastră, life, mă uit la viața ta and I look at my life, și mă uit la viața mea, I ask myself a hard question, mă întreb o întrebare destul de grea that I think you need to ask yourself. care cred că și tu trebuie să te întrebi pe tine însuți. If you were the only person in the church today, Dacă tu ai fi singura persoană din, din biserica astăzi, would it be worth reproducing everyone like you. Ar merita ca să, să, uh, să multiplicăm mai mulți din tine? If everybody in the church read the Bible the way you read the Bible, Dacă toți din biserică ar citi Biblia cum tu citești Biblia, would the church be a better church? Ar fi biserica o biserică mai bună? No. No. you just keep <laughs> spitting in your hand. It's <laughs> okay. Inside joke. If everybody prayed the way that you prayed, Dacă tu te rogi așa, dacă s-ar ruga așa cum tu te rogi, ar fi o biserică if extraordinară. everybody witnessed the way that you Dacă witnessed, toți ar evangeliza cum tu ai evangeliza, would the church be a more witnessing church? ar fi biserica mai evangelizatoare. See, change in a nation Schimbarea dintr-o națiune starts with change you. începe cu o schimbare în tine. And what's in the heart of the leader și ce e în inima liderului will ultimately be in the heart of the church. va fi în inima bisericii. Because like reproduces like. Fiindcă uh, cine se seamănă se adună. And so I want to talk to you today. Așa că vreau să vorbesc astăzi about Danny's armpit. <laughs> despre mâna lui Danny. For those of you who are listening on tape, pentru cei care ascultați pe casetă, you trebuia ca să fiți aici ca să înțelegeți despre ce vorbesc. And because you're not, you'll Uh, dar fiindcă n-ai fost, va trebui să întrebi pe cineva care este, a fost aici. Listen, the reason why you've been called a leader Motivul pentru care tu ai fost chemat un lider este fiindcă tu trebuie să conduci. A leader has this idea attached to the name uh, un conducător are o, această idee legată de el that you're actually doing something worthy of following. că tu de fapt faci ceva vrednic ca să, să fie urmărit, urmă, urmat de cineva. And so there should be certain attributes in your life. Așa că ar trebui să existe anumite atribute în viața ta. other people want to follow. Ca alți oameni să dorească să te urmeze pe tine. And the result of them following you is that the world is a better place. Și rezultatul a faptului că ei te urmează pe tine e faptul că lumea este un loc mai bun. And so we're called to lead. Așa că suntem chemați ca să conducem. model, suntem chemați ca să modelăm. And we're also called to reproduce. Și de asemenea suntem chemați să, mult, să ne multiplicăm. And so when it comes to this idea of breaking the silence, Așa că când vine la ideea de a rupe tăcerea, you've got to be doing something that actually changes the atmosphere. Tu trebuie ca să faci ceva ce tocmai schimbă atmosfera. That changes the culture. Schimbă cultura. That changes your workplace. Schimbă locul tău de muncă. Changes your neighborhood. Schimbă cartierul în care changes ești. The school you attend. Schimbă școala la care tu mergi. Changes the church that you're a part of. Schimbă biserica din care What's faci parte. In you ce e în tine changing things. Ar trebui să schimbe lucruri. You need to be looked at as a change agent. Tu ar trebui ca să fii privit ca și un agent You're al schimbării. Not here just to exist. Tu nu ești doar aici să existi. You're not just here to follow some other person. Nu ești aici doar să urmezi pe altă, persoană. You're persoană. Here to get the mind of God ești aici să primești, să înțelegi mintea lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu referite la o situație și atunci să aduci acea schimbare, acea situație. Mă înțelegeți? So when we talk about breaking the silence, Așa că când vorbim a rupe tăcerea, it means that we've got to do something to break way of that which is dormant. E, va, va trebui ca să facem ceva să schimb, uh, să... Uh, can you say that again? No, I forgot it already. <laughs> ok. Va trebui să schimbăm situația ca să putem să rupem tăcerea. <laughs> When you open your mouth, când deschizi gura ta, Something intelligent has to come out. Ceva inteligent trebuie să iasă afară. You just don't open your mouth. Nu doar deschizi gura. Ah, ah, ah, If I just got up for the next hour. Dacă aș sta aici în fața voastră pentru următoarea oră. You wouldn't get much out of what I'm saying. Nu prea înțelege nimic din ce vă spun eu. So as you lead, așa că în timp ce tu conduci and you move forward, și mergi înainte, and you open your mouth, îți deschizi gura, there needs to be intelligence that comes trebuie out. să fie inteligență ce iese, ce iese afară din gura ta. So you've got to know the heart of God, trebuie să înțelegi inima lui Dumnezeu, you've got to know the mind of God, trebuie să înțelegi gândurile lui Dumnezeu, you've got to be able to assimilate it into your life, trebuie să o asimilezi în primul rând în viața ta forward, și când te, tu te miști înainte, you've got to be able to help people follow you, va trebui să-i ajuți și pe alții să îi, right îi ajut asculți cu zicând lucrurile corecte să te urmeze pe tine. And therefore you break the silence. Astfel rupi tăcerea. Guys, something different has to be said to Romania to change. Ceva diferit trebuie spus României ca să se schimbe. If you keep saying the same thing. Dacă tot spui același lucru. If you keep acting the way that you're acting. Dacă acționezi la fel cum ai acționat până acum. There will be no change to Romania. Nu o să fie nicio schimbare în România. Something has to change. Ceva trebuie să se schimbe. And so I want to talk to you today Așa vreau să vorbesc about some very practical things despre niște lucruri foarte practice that you can apply to your life care tu le poți aplica vieții tale and that you can model in the lives for others model, asemenea me, model in your life for others în viața ta anumite lucruri care pentru, să fie un exemplu pentru alții in order to break the silence ca astfel să rup tăcerea what you say, nu doar ce spui not just what you think, nu doar ce gândești not just what you sing, nu doar ce cânți, but how you behave. ci cum te comporți. Will make a difference. Va face toată diferența. So the title of my my session today. Așa că titlul mesajului meu de astăzi. Every leader Orice lider needs wisdom. are nevoie de înțelepciune. Every leader Orice lider needs wisdom. are nevoie de înțelepciune. And if there's one big idea that you can get out of this time together. Dacă e o idee principală care aș vrea ca să o înțelegi clar. It's this one thought. E ideea asta. In order to be fruitful in sharing my faith, ca să fiu roditor în împărtășirea credinței mele, I need God's wisdom. Am nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. In order to take the gospel to Romania. În, ca eu să pot să duc evanghelia României. And it to have an impact. Și ea să aibă un impact. In order for it to change lives. Ca ea să schimbe vieți. I got to have wisdom. Trebuie să am înțelepciune. Having zeal is not enough. Să ai doar zel nu-i de ajuns. You can be excited about sharing your faith. Tu poți să fii entuziasmat în a And you can go stand out on the highway here. Poți să stai aici pe autostrada aia de acolo. you can yell the gospel at every car that drives by. Și poți să strigi evanghelia la fiecare mașină care trece pe lângă tine. And still have no fruit. Și să n-ai niciun rod. What's missing? Ce lipsește? Wisdom. Înțelepciune. You can have zeal. Poți să ai zel. But if you don't have wisdom, dar dacă n-ai înțelepciune, you won't move the gospel very far nu o să duci Evanghelia prea departe. the way that you break the silence in Romania și în modul în care vei rupe tăcerea în România is by bringing the gospel of God to a world that desperately needs him. E să aduci Evanghelia lui, lui Dumnezeu so how do we unei lumi care are nevoie de ea. Dar și practic, cum, practic cum o să facem let's talk asta? About that. Să vorbim puțin despre asta. But let's start first of all by talking about this word wisdom. Dar haideți puțin să vorbim despre cuvântul acesta numit înțelepciune. In the dictionary, wisdom is defined as this. În, în uh, dicționar, înțelepciunea este definită ca și good sense. Uh, un, uh, un bun simț. Yeah, bun simț. It means to have a wise attitude. Înseamnă să ai o atitudine înțeleaptă. A wise belief system. Un uh, sistem de valori, uh, de credințe. And wise în, actions. Înțeleaptă uh, și de asemenea acțiuni înțelepte. In other words, the word of God Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu your thoughts, uh, penetrează gândurile tale, it your system, de asemenea sistemul tău de valori și de credințe, atitudinile tale, emotions, emoțiile tale, it your astfel acționează și influențează acțiunile tale. God has something to say about how to share, the, share, your, share your faith. Dumnezeu are ceva de, de spus despre cum anume să împărtășești tu Evanghelia. And when I define it myself or my way, cum dacă eu definez lucrurile cum vreau eu, and I apply it to what we're talking about today, Uh, și aplic lucrurile acestea la ce vorbim astăzi, I define wisdom as this. eu definesc înțelepciunea în felul următor. Getting God's mind for a situation. A uh, primi gândul lui Dumnezeu pentru mintea lui Dumnezeu pentru o situație. I need to know God's mind for a situation I'm in. Eu trebuie ca să uh, să înțeleg ce gândește Dumnezeu referitor la situația respectivă pe care eu trec. Ideas, nu gândurile his. mele și ideile mele, ci lui, a lui. Not my opinion, but his opinion. Nu opiniile mele, ci ale lui. Not my word, but his word. Nu cuvântul meu, ci cuvântul lui. not your way. Nu e calea ta. It's not my way. Nu e calea mea. It's Yahweh. E uh, that doesn't translate. That's okay. They'll get it. Most of Yeah. them speak English. It's Yahweh. It's all about Him. E totul despre El. And I need His leading. Și am nevoie de conducerea lui, el să mă And when it comes to breaking the silence, Și când e vorba să rup when it comes to bringing the gospel to people, când e vorba a spune altora we despre Hristos, definitely need his wisdom noi avem nevoie de înțelepciunea lui. and how to share with the people of Romania. Cum anume să împărtășim cu oamenii din România. 1 Corinthians 1 21 says 1 this. Corinteni 1 cu 21 spune următorul lucru. You can read this. Uh, Or do you want me to just read? I'll read it. Just read go. it. Since God in his wisdom Aș, dacă Dumnezeu în înțelepciunea lui saw to it that the world would never know him, uh, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Go ahead, just read it. Pentru că lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioșii prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. We, listen, guys, we have a real problem today in, in spirit filled churches. Noi avem o mare problemă. We uh, all, bisericile umplute cu Duhul Sfânt. We all believe that we should be sharing our faith. Noi toți credem că trebuie ca să împărtășim we Evanghelia. all desire to share our faith. Toți dorim asta. We want to see people come to Christ. Vrem să vedem oameni vin la Hristos. But why is it then we don't have people coming to Christ? Dar de ce nu vin oameni la Hristos? When was the last time that you led someone to Christ? Când a fost ultima dată când tu ai condus pe cineva la Hristos? brought them into church. Tu l-ai dus la biserică. And made them a disciple. Și l-ai ajutat să devină un ucenic. See, it's something we believe in. E ceva ce noi credem credem. But we're not having much results in. Nu prea avem rezultate. Are, do you agree with me? Sunteți de acord cu mine? So it's not a principle or agreement thing. Nu e un principiu sau o chestie, bă, suntem de acord. We've got to be working in our actions. Noi trebuie să lucrăm la acțiunile noastre. understand, Something different has to happen. Ceva diferit trebuie să facem. And so I believe that wisdom is the key. Eu cred că înțelepciunea e cheia. Is that we need God's mind. Noi trebuie să să primim, să înțelegem mintea lui Dumnezeu. Perspectiva lui. When we're dealing with a person. Când e vorba cu o persoană persoană. Every person's different. Fiecare persoană Every e diferită. situation's different. Fiecare situație e diferită. And we got to get the mind of God. Iar noi trebuie ca să about what to say. Gândurile lui Dumnezeu referitor la ce anume să spunem acele persoane. And here's some reasons why I think wisdom is critical for us today. Și vreau să enumăr câteva motive pentru care eu cred că înțelepciunea e așa de vitală pentru noi. The first reason we need God's wisdom. Motivul întâi pentru care noi avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Is because we face an enemy that doesn't want us to share. E că noi avem un dușman care nu vrea ca noi să mărturisim, să provăduim. Listen, the devil doesn't want you to share your faith. Diavolul nu vrea ca tu să împărtășești He uh, wants to uh, keep you silent. El vrea să te țină tăcut. He'll keep you busy. Te va ține ocupat. He'll keep you distracted. Te va ține, uh, va distrage atenția. He's going to keep you focused on the natural or the temporal or the carnal. va căuta ca să te țină a, a, a, concentrat la lucrurile carnale. And if all that he can do is just keep you focused on your job or your friends or even the church. Dacă el poate să, reușească să te țină atenția ta ațintită asupra slujbei sau chiar poate a bisericii. He's done his job. Și a făcut treaba super. He didn't get you to think about moving the gospel forward. El te-a făcut să nu te mai gândești la cum so să duci Evanghelia mai departe. De aia ai nevoie de înțelepciune Dumnezeu. his heart for that situation. Să înțelegi cum gândește Dumnezeu referitor la situația aceasta. The second reason why we need wisdom Al doilea motiv pentru care noi avem nevoie de uh, is înțelepciune. we're dealing with people that have a complexity of problems. Avem de-a face cu oameni care au niște probleme complexe. the world is messed up. uh, lumea asta e puțin Their uh, lives are dysfunctional. Uh, viețile lor sunt disfuncționale. Their families are falling apart. Familiile lor they're se involved with addictions and drugs. Sunt plini de dependențe de droguri. So their lives are complex. Așa că viețile lor sunt foarte complexe. And so when we begin to deal with someone, când începem să uh, să avem de-a face cu cineva, we've got to recognize that they believe a little bit different. Uh, trebuie să înțelegem că ei cred puțin diferit. And they behave a little bit different. Se comportă puțin diferit. So therefore we need to have some wisdom. Așa că noi trebuie să avem o înțelepciune. On how to share the gospel gospel that is relevant to them. Ca cum anume să împărtășim uh, Evanghelia în așa fel cât să fie, relevant, uh, uh, să fie relevant pentru ei. Every person's different. Fiecare persoană e diferită. I can't just have a canned gospel message. Nu pot să am uh, un uh, un mesaj care să fie într-o cutie, același stereotip. Out of 199 recorded ministry situations, din uh, 199 de uh, de uh, variante de cum anume poți să propovedești Evanghelia. Jesus ministered to every person different. Uh, Isus, la fiecare din cele 199 de, uh, scrise în Biblie, a, a mărturisit la fiecare, a vorbit cu fiecare în mod diferit. No two circumstances were the same. Nici una din cele uh, 199 nu sunt la fel. What made him successful? Ce l-a făcut însă pe Isus să aibă the succes, lives of so many people. În a avea succes în a atinge viețile atâtor oameni. Was not just his love. N-a fost doar dragostea but his lui, wisdom. ci înțelepciunea he lui. knew when to spit in someone's ear. El a știut când anume să să scuipe în urechea unei and persoane. And he knew when to put mud in someone's eye. Și aș știu când anume să pună, uh, să pună uh, puțin noroi în ochii altuia. So people are complex. Oamenii sunt complexi. So we need wisdom. Așa că noi avem nevoie de înțelepciune. We need to be able to understand where they're at. Noi trebuie să înțelegem So unde we can sunt bring the gospel in an appropriate way. Ca noi să putem să aducem la acea persoană în mod Uh, perfect uh, Evanghelia. The third reason we need wisdom today Al treilea motiv pentru care noi avem nevoie de înțelepciune astăzi is because of the melting pot of religious beliefs. E datorită uh, uh credințelor amestecul de religii uh, de credințe religioase. With the internet today, cu internetul care, care toți and au acces, the information age in which we live, și era informații în care noi trăim. We have this, excuse me, and also with the destruction of absolute truth. și de asemenea cu distrugerea adevărului absolut ca idee. People are now making up their own religions. Oamenii în ziua de astăzi își creează propriile religii. I'm going to take a little belief from this one. O să cred a little thought from this one. Credințe de aici, and de I'm going to make up my own religion. O să fac eu religia mea care o vreau. I can define my own God. Pot să-mi definesc eu propriul meu Dumnezeu. I led a guy to Christ just a short while ago. Tocmai recent l-am pus pe un, white un tip la... White magic Satanist Catholic Jew. Uh, uh, și el mi-a prezentat că uh, el practică magia albă, sa, e satanist, e uh, uh, catolic și evreu. If you spoke Spanish, I would say loco en la cabeza. Dacă știți uh, spaniolă... crazy in the head. Nu știu, na, nebun, I, ceva loco. You need, you need wisdom Ai nevoie de înțelepciune to deal with a situation like that. Să, să confrunți o situație asemenea cu tipul ăsta. I hope you get my point. Cred că înțelegeți ce vreau If să you're going to break the silence dacă vrei să rupeți tăcerea and you're going to be able to lead people și dacă vrei să conduceți oameni into penetrating society în a penetra în anumite societăți și culturi. One of the main components you have to have in your life is wisdom. Una din cele mai importante componente care tu ai nevoie să ai în viața ta e înțelepciune. We need truth. Am nevoie de adevăr. We need anointing. Am nevoie de ungere. We need love. Am nevoie de dragoste. But we need wisdom. Dar ai nevoie de înțelepciune. In order to discern ca să what discerni to do. ce să faci în fiecare situație. So I want to give you in the short time that we have today. În timpul scurt care avem astăzi, vreau să vă dau eight simple principles. 8 principii simple that are very practical. Care sunt foarte practice. That you can leave today and apply to your life. Care tu le poți lua astăzi și să le aplici direct în viața ta. This isn't philosophical. Nu e filozofie. This is practical. Vorbesc practicism. These are things that you can take lucruri care le poți lua, you can apply to your life, le aplici în viața ta, you can train all of the people that you lead, poți să înveți pe toți care tu îi conduci, and these simple principles will bring results. Și uh, aceste principii simple vor aduce rezultate. Simply because they're wisdom based. Uh, prin simplu fapt că sunt bazate pe înțelepciune. And I take these eight principles, le iau aceste opt principii, from 30 years of witnessing myself. Din 30 de ani în care eu am I've been able to lead hundreds if not thousands of people to Christ. Am avut uh, uh, onoarea ca să conduc sute, dacă nu mii de, de persoane la Hristos. And these principles apply. Și aceste they work. principii se aplică și funcționează. Are you ready? Sunteți gata? Got your pen? Aveți pixul? Awesome. Number one. Numărul 1. First principle. Primul principiu. You get into a situation Intri într-o situație. You can sense the Holy Spirit stirring your heart to share. Simți că Duhul Sfânt îți spune pe inimă să mărturisești. The first thing that I always do. Primul lucru care fac. Is I discern the situation. Discern situația. Discerning requires listening. Înseamnă să asculți. Listening to the Spirit of God. A asculta la Duhul lui Dumnezeu. In my next leadership session that I do at this conference, în următoarea sesiune care voi face la conferința I'm asta de do mâine, a whole session on how to hear the voice of God. Voi vom vorbi uh, voi vreau să vorbesc despre cum să auzi vocea lui Dumnezeu. I want to talk to you about how to be led by the Spirit. Voi vorbi despre cum să fii condus de Duhul Sfânt. How to know when God speaks or how to know when it's your pizza. Uh, cum să știi când Dumnezeu vorbește sau când e vorba de pizza. To discern the situation a discerne o situație. It starts by being able to hear the voice of God. Începe prin a fi capabil să auzi și să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Romans 8:14. Romani 8 cu 14. It says those that are led by the spirit of God. Cei care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. These are the sons of God. Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Every situation is different. Fiecare situație e diferită. When I see someone and I sense God tugging in my heart to share. Când văd pe cineva și simt că Dumnezeu pune pe inimă să mărturisesc the very first first thing that I'm doing primul lucru care îl fac is discerning the situation. e să discern situația din jur. The person, persoana, their behaviors, comportamentul, what they might think, ce gândesc. I'm asking for the gifts of the Spirit. Cer darurile Duhului Sfânt. I'm wondering if there's other people around them. Uh, mă, mă, mă, mă gândesc dacă sunt alți is oameni în jurul lor. Is it in a work environment? într-o situație în care suntem la lucru, suntem, sunt pe autobuz. Ce se întâmplă în jurul meu? All of those things have a great bearing on their receptivity. Uh, toate acele uh, uh, situații și elemente au mare uh, afectează modul în care ele recepționează ce voi spune eu. Înțelegeți? Again, Jesus was the master at this. Isus a fost maestru. He understood the person. A înțeles persoana. He understood the place. A înțeles locul. He understood the atmosphere. A înțeles atmosfera. He understood the surroundings. A înțeles uh, uh, mediul înconjurător. And you'll find that based on those situations, și afli că bazat pe acele situații, he either approached them in a peaceful manner, ori s-a apropiat de ei într-un mod pașnic, or a confrontational manner. sau într-un mod confruntațional. He knew that the rich young ruler El știa că tânărul bogat had an attitude issue. avea o problemă cu atitudine. So instead of getting down on his knees, în loc să vină uh, la picioare sand, și să scrie pe saying go and sin no more, și să scrie pe, pe, pe he nisip, looked at him in the eyeball. Și, și să-i spună uh, să nu mai... And he says, just, you go so... Just, yeah. Talk uh, uh faster. Okay, I'm sorry. Forgive me. <laughs> okay. Uh, she... <laughs> oh, you did it again. <laughs> This is number two. ok. Uh, în loc ca să stea jos și să scrie... He's writing on the... Jesus yeah. applied every situation different. Isus a aplicat fiecare situație diferit. to the rich young ruler. Uh, către tânărul acela uh, he S-a uitat în ochi. And he said, "Go sell all that you have." Și a spus, mergi și vinde tot ce ai. Give it to the poor. Dă săracilor. And then come follow me. Apoi vino după mine. He didn't say that to anyone else. Nu, nu a spus asta la nimeni altcineva. To the prostitute. Prostituatei. He says, "Where are your accusers?" I-a spus, unde sunt acuzatorii tăi? Says, "No one else was, is accusing you." Nimeni altcineva nu mai te acuză. You're Not condemned anymore. Nu mai ești condamnată. Because that's what she needed to hear. Asta avea ea nevoie He să audă. understood the A situation. înțeles situația. And so the delivery Așa că brought impacting results. modul în care el a spus ce a spus și tot ce, modul în care a făcut asta a dus un mare rezultate. I was witnessing in Portland downtown at the waterfront one day. Odată eram în centru, în Portland, chiar pe uh, marginea uh, râului care curge pe beautiful, acolo. sunny summer afternoon. Era o după masă foarte însorită. I'm holding my wife's hand. Mă țineam uh, de mână cu soția mea. We're having a nice Nice, wonderful, casual walk. Și aveam uh, un timp extraordinar împreună merg mergând pe acel margine de... We're in love. Eram într-o <laughs> drăgostiți. right? I'm not thinking about everybody around me. Eu nu mă gândeam la nimeni în jurul meu, numai la ea. I'm thinking about my baby. Mă gândeam la uh, eh, <laughs> iubita mea. Yeah. Yeah. Out of nowhere. din, de nicăieri. A guy flies by on a bicycle. Un tip uh, merge pe bicicletă pe lângă noi. Spirit speaks to me in one second. Și Duhul Sfânt îmi vorbește într-o secundă. And says, yell at him and tell him to come back. Uh, strigă către el și spune să vină înapoi. Now, I usually don't yell at people on <laughs> bicycles. Acum, eu normal nu strig la oameni. I don't, when someone walks by, I just Când cineva... Go, I just, I Când cineva vine pe noi, nu merg la el și strig, Hey, Tu! But in this case, Dar în cazul ăsta, I was discerning the situation. Am, dis, a, am avut un discernământ referitor la situație. So I turned as the man was flying by. Așa că m-am întors în timp ce tipul și l-am strigat către el. I said, "Hey, come here!" Hey, vino aici! He slams on his brakes. El uh, pune frânele, se întoarce. He goes, "What's up with you?" <laughs> și vine la mine și mă întreabă, ce cu tine?" I said, "You know, this is sound crazy." Uh, și am spus, mă, poate că o să sune puțin uh, uh, straniu, dar eu sunt creștin. și uh, în timp ce tu mergeai pe lângă mine, am simțit că Dumnezeu mi-a spus să strig către tine ca tu să vii înapoi, ca eu să pot să spun ție despre el. A început să plângă. And right there on the spot I led him to Christ. Și direct acolo pe moment și-a dat predat viața lui Isus. El a spus, fugeam de Dumnezeu. I didn't want to have anything to do with God. N-am mai vrut să am nimic de a face cu Dumnezeu. Viața mea se destrăma. I didn't have anyone to talk to about God. Nimeni n-a fost lângă mine ca să vorbesc despre Dumnezeu. Și azi dimineață. God help me. Uh, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă. Nu mai știu despre cine să vorbe, cu cine God să vorbesc despre tine. Și Dumnezeu m-a pus pe mine în, în calea lui. So I discerned the situation. Am, am avut discernământ referitor la situație. The man's name was Tracy. Uh, numele uh, persoanei respective e Tracy. A few days later, Puțin, câteva zile mai Tracy târziu, and I were downtown together. Tracy și cu mine eram chiar we uh, în centru talking. și aveam un timp fain vorbind. We weren't holding hands. Nu ne țineam de mână. <laughs> and uh, we were witnessing to people in this town square area. Și noi chiar vorbeam cu alții uh, în exact în același în acea zonă vorbeam cu alții despre and Dumnezeu. Tracy went up and was witnessing up on the top and walking around. Și Tracy a mers puțin mai departe și vorbea cu alții acolo. And he came back down the hill. Și a venit mai, mai unde eram eu. And he was crying. Și începea să plângă. He was mad. Era nervos. Someone had spit in his face. Cineva l-a scuipat în față. He goes, man, I just don't understand, man. Nu înțeleg. And I said, what went wrong? Ce s-a întâmplat? He goes, well, I wanted to witness to this guy. Da, am spus, am vrut ca să vorbesc cu asta, să evangelizez pe persoana asta. So this guy's walking by. Și un tip vine pe lângă, a trecut pe lângă mine. Și eu stric către el. And he turned around. Și se uită la mine. spit my face. <laughs> Și m-a scripat în ochi. So I said, time out. Și am spus, puțin, hai să luăm pauză. Why did you scream at him? Dar de ce ai spierat la el? He goes, because you screamed at me. Fiindcă tu ai strigat către mine. And I had to let him know. Și a trebuit ca să-i spun. Every situation's different. Fiecare situație e diferită. Just because I screamed. Doar pentru simplu fapt că eu am strigat. E ceea ce Dumnezeu mi-a spus mie în momentul acela. It happened to be the thing that got your attention. Și exact lucrul care ți-a acaparat atenția. I said, did God tell you to scream at that Acum, Dumnezeu ți-a spus ție să strigi spre acel om? Nu. And I said, that's why he spit in your face. De aia te-a scuipat în față. It's so important. Foarte important most people miss mulți oameni pierd sharing with people în oportunitatea de a spune altele despre Dumnezeu și a avea roade, they don't start by discerning the situation. nu încep prin a discerne situația. Usually what fills your mind, lucru, primul lucru care umple mintea ta anxiety, e anxietate, fear, frică, insecurity, nesiguranță, nervousness, uh, plin de uh, emoții. What do they think? ce o să oh creadă? My gosh. Oh, nu. And you're not able to discern. Și nu poți să discerni. Because you're thinking all about you. Fiindcă te gândești doar la tine. Not about them. Nu la ei. Principle number one. Principiul numărul 1. You have to discern the situation. Trebuie să discerni situația. Okay? okay? Number, number two. Numărul 2. is be prepared for distractions. Fii pregătit pentru di, dist, uh, distragerea atenției. See, once you move into a situation, odată ce te ajungi într-o situație, and once you move past fear, și odată ce treci de frică, the devil will want to stop the gospel from going forward. Diavolul va încerca ca să oprească ca evanghelia să meargă mai departe. He starts by putting fear in your mind. Începe prin a pune frică în mintea ta. And that hopefully will stop you from opening your mouth. Și el speră că prin asta să te oprească din a deschide gura. But have you ever noticed that once you move past fear, it da, resolves? Ați observat că odată ce treci mai departe de frică, because fear is a smokescreen. Uh, fiindcă uh, frica este ca și uh, fumul. It's not real. Nu e real. And so once you get past fear, Așa că odată ce treci de frică, the enemy will want to use other things to stop the gospel. Dușmanul va căuta alte lucruri care să oprească Evanghelia din So he uses distractions. Folosește diferite lucruri care să distragă atenția. Have you ever noticed when you start sharing with someone? Nu ți s-a întâmplat că atunci când tu începi să spui să vorbești cuiva, all of a sudden the phone rings. Exact în același moment. Little kid starts making sună, noise. Sună telefonul, un people, copil începe să facă gălăgie. People walk into the room. Oamenii intră în cameră exact în acel moment. Now I'm not saying your little sister's demon possessed. Nu vreau să zic că sora ta mică e uh, de- demonizată. And some of you are thinking, well, you don't know my sister. Uh, unii voi, voi vă gândiți, nu știi tu sora mea, cum e? But the reality is, Dar realitatea este, the enemy uses distractions. Satan folosește, uh, să, încearcă să distragă atenția persoanei so, respective. If we know that to be his MO, dacă noi știm că asta e unul method dintre... Of operation, right? uh, method of operation. Uh, e metoda lui de operație. We need to be prepared to stop them before they come. Trebuie să fim gata pregătiți să oprim acele distragere a atenției înainte să apară. 1 Peter 5:8. 1 Petru 5:8. It says to be alert. Spune să fii treaz. Or to be sober. Să fii să veghezi. Because the enemy, your your your adversary, fiindcă dușmanul tău, diavolul, he's like a roaring lion. E ca un leu care răcnește. So he's on the prowl. Așa că el e pur și simplu And la pândă. stop the gospel from El vrea ca să oprească ca Evanghelia să meargă mai departe. When I'm discerning a situation, Când eu discern o situație, I'm also looking for distractions. eu de asemenea caut distragerea atențiilor. So I want to derail those distractions so that they can't hinder the gospel in that Și eu vreau ca să înlătur acele di- di- uh, uh, lucruri care ar distrage atenția ca să pot să uh, predic Evanghelia. So if I'm going to go take a friend to lunch, Așa că dacă eu mă duc și duc o persoană la uh, mic dejun. I think about what restaurant to take them La to. prânz. Uh, mă gândesc la ce restaurant să-i duc. I don't want to go to a busy restaurant where everybody I know comes. Uh, nu vreau să, să-i duc la un restaurant uh, unde pe toți care I'm eu îi știu vin. About that. Mă gândesc la asta. I want to go to a different part of town. Vreau să mă duc într-o altă parte a orașului. Place. Un loc mai liniștit. Sit in a back booth. Să stau undeva departe. Pull the curtain. Să chiar să pun no, să trag perdeaua, nu glumesc. But I want a different place. Un, di- un loc diferit. I'm trying to remove distractions. Încerc să înlătur orice, uh, dis- orice ar I turn my phone off. Uh, Stâng, stâng telefonul meu. I just do simple things Duc lucruri simple. that stops distractions. Fac lucruri simple ca să o- oprească acele. Because he will use distractions to stop the gospel. Fiindcă Satan va folosi orice ca să, uh, să nu lase Evanghelia să fie predicată. Are you with me? S- Mă înțelegeți? Um, I was witnessing at this place called Baltimore or Baltimore, Maryland. Anybody here Baltimore before? Cine auzit de Baltimore, din Maryland, lângă Washington DC. And we were teaching young people how to share the gospel in public. Și noi învățam pe tineri cum să evangelizeze pe alții și au fost am mers direct uh, pe străzi. And I had a team with me, a guy and a girl. aveam o echipă cu mine, un, un băiat și o fată. And we were using questionnaires. Și noi foloseam chestionare. And asking people questions. Și întrebam pe oameni întrebări. Which would lead to the gospel presentation. Care apoi să ducă la uh, prezentarea Evangheliei. It was now time for them to do it and for me to watch. Acum era timpul, ajuns la timpul care ei doi să facă the, și eu să mă uit. The girl that was with me was terrified. Uh, fata care era cu mine era, era frică groaznică. And so as we're walking through the harbor, așa că în timp ce mergeam I, prin uh, portul respectiv, I said to the lady, i-am spus la doamnei respective, this is now your turn. E timpul tău acum. Let's talk to these people coming our way. Hai să vorbim la oamenii ăștia care uite acum vin. So as they're walking, în timp ce vin, big red spots. Uh, au, au <laughs> niște uh, puncte mari roșii. She says to them, ea le spune, Hi, my name's Cindy. Hi, uh, mă, mă cheamă Cindy. This is Dave and Mark. Ea este, el este Dave și el este and Mark. And we're out today just trying to understand people. Și suntem astăzi aici și încercăm să înțelegem oamenii. And do you mind answering just a few simple questions? Ați vrea ca să stați puțin și să ne uh, uh să răspundeți la câteva întrebări? It was one girl and two guys. Era o fată și doi băieți. So three on that side, three on this side. Erau trei de partea aia, trei de partea noastră. I'm discerning the situation. Eu discerneam situația. I understand distractions will come. Eu îmi dau seama că uh, distragerea atenției va veni. She's just worrying about falling over because her knees are shaking. <laughs> Okay. Ea doar se gândea la cum anume să nu cadă că deja îi tremurau. The two guys uh, cei doi băieți say to her, îi spun ei, ah, is this some of this religious stuff? Uh, e o chestie din asta de religie? Ah, we don't want none of that religious ah, stuff. Ah, avem chef de nicio ah! religie. Ah! And she starts shaking. Și ea începe să, să tremure. I recognize îmi dau seama that the two guys aren't open că cei doi nu sunt deschiși, but the girl is. Dar fata e. Because the girl says to the other two guys, fiindcă fata le spune același Shut up! Taci, tăceți odată din gură. So mean? Ce Just let her talk. Lasă să vorbească. Oh, I understand. <laughs> Distraction. Distragerea. So she's trying to have the Ea conversation. încearcă să aibă conversația. Both of the guys are wearing Baltimore Oreo hats. Uh, Amândoi, dintre cei doi, uh, poartă niște șepci pe care scrie Baltimore Orioles uh, hats. in public. Uh, Direct în public. They're very dumb people. Uh, <laughs> sunt oameni foarte ne, ne înțelepți. <laughs> I mean, why would you wear a Baltimore Oreo hat in public? De ce să porți uh, de la uh, o șapcă okay. cu echipa Baltimore Orioles? American humor. E ceva din America, fotbal american. I said to the two guys. Și le-am spus ăștia doi. Hey bro! Hey, fraților. Who's gonna win the series this year? Cine o să câștige uh, cine o să câștige la baseball? Guys, Dios! Ooh, ooh, ooh, ăia doi, oh, ăștia în echipa mea I said, I hear you guys just built a new stadium. Am auzit că voi ați Couple years ați ago. construit un um I stadion hear nou. it's right around here. Am auzit că e chiar pe aici. Hey, can you point to where it is? Poți să-mi arăți unde, They unde go, sunt? it's right behind the building. Hey, <laughs> e chiar- e chiar acolo. I said, well, why don't you show it to me? I-am spus, hai, nu vrei să-mi arăt? Okay. <laughs> And so we take off walking. Așa că noi doi, eh, eu împreună cu ei It's doi me. mergem. It's Me oh. with Abbott and Costello. eu <laughs> cu Stan și Bran. And so we walk off. Așa <laughs> că plecăm. And I talk about baseball. Și vorbesc despre baseball. Talk about the grass. Și vorbesc despre iarbă corn, și despre bats, uh, cum e terenul și uh, despre bute de baseball și despre acele șepci uh, prostești. For 45 minutes. 45 de minute. They're just oh, ooh, ooh. <laughs> Tot erau, toată echipa. And as I'm talking to them, și în timp ce vorbesc cu ei, I look over their shoulder, mă uit peste umărul and lor I see the girl și văd că fata sitting on the park bench with the other girl, stă deja pe bancă cu cealaltă fată leading her to Christ. și o conduce la Hristos. I removed the distraction. Eu am fost persoana care am scos distragerea atenției. And the gospel went forward. Și Evanghelia a mers mai departe. There will always be distractions. Întotdeauna vor fi astfel de Your distrageri leader. Slujba ta ca și lider e să discerni care sunt them. și să le scoți afară din ecuație. Dacă tu conduci o întâlnire, like I'm leading a meeting right now, cum acum eu conduc întâlnirea acum, and there was a distraction, și se întâmplă în and sală you're ready to do an altar call. O, o distragere a atenției și tu chiar în momentul ăla vrei să faci chemarea. Your uh, și uh, uh, uh, slujba ta este să discerni uh, uh, stilul ăla prostesc. You want to remove Și va trebui ca să scoți afară distragerea atenției. You're, you're at the altar here. Ești aici la altar. no. <laughs> și numai așa direct, pa, pf, direct una Is și that good? You did like that? There, bottom here. You're at the altar. Ești la altar. There's a single mom. Este o mamă singură. You're, you're praying with her. Te rogi cu ea. To receive Christ. Să primească pe Isus Hristos. Ea plânge. And all of a sudden her little kid comes running around the Și vine <laughs> vine copilul ei. Mommy, mommy, mommy, mommy. You just politely remove the child. <laughs> Și mă politicos, îl scoți, îl iei pe copil. <laughs> Prin gât. Get the kid out of there. Și scoți copilul de acolo, frate. Fă ce trebuie făcut. Remove the distraction. de afară orice distracere. I'm just kidding. Ok, glumesc. Are you with me though? Come on. Mă înțelegeți? As a leader, ca și lider, you got to have wisdom. <laughs> să ai înțelepciune. We want to break the silence. Și vrem ca să rupem tăcerea. We start by discerning the situation. Începem prin a discerne situația. We start recognizing there's going to be distractions. Înțelegem că vor fi și distrage atenție. The third thing that you're going to do. Al treilea lucru care trebuie să faci is you want to understand the person. Va trebui să înțelegi persoana. Would you write this down, please? Scrieți, vă rog, următorul lucru. Understand Înțelege before being understood. Înainte să fii înțeles understand înțelege before being understood. Înainte să fii înțeles. Proverbs 4 Proverbe 4 says getting wisdom is the most important thing that you can do. A, a dobândirea înțelepciunii este, este cel mai înțelept lucru care poți să-l faci. And whatever else you do, și orice altceva faci, get good judgment. Și cu tot ce ai, dobândește priceperea. I had this young man trying to witness to me. Am avut un tip care a încercat ca să mă evangelizeze pe mine. Now I'm a pastor. Acum eu sunt pastor And I travel all over teaching people how to share their faith. Și chiar călătoresc în toată America și în lume ca să spun altora cum să evangelizeze. Dar ei, el, tipul ăsta nu mă înțeles ca vine ca persoană. Nice guy. Un tip foarte... Lot of zeal. Plin de zel. Pretty passionate. Foarte pasionat. But pretty stupid. Dar foarte uh, <laughs> stupid. So he He starts witnessing to me. El să Hey, do you know Jesus died for your sins? Hey, do you know you probably got sin in your life? Pentru, pentru păcatele tale, tu probabil că ai păcatele. Because of sin, you're going to go to hell. Vreau ca să spun numai din cauza păcatului o să merg în iad. For 30 minutes. 30 de minute. He went on to tell me. El a continuat sa spună. How he's going to go to hell. Că eu să merg în iad. I just let him talk. am lăsat să vorbească. I was amazed. Am fost uimit. I mean, he was on it. El Frate, mă tuna din toate părțile. He must have read half the New Testament Cred că citit jumate din uh, Noul Testament în ziua Every hell scripture he quoted. Orice verset despre iad. Wages of sin is death. Uh, plata păcatului e moarte. All men fall short of the glory of God. oamenii sunt păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Finally at the end. He says, "What would you like to pray?" Ai vrea să te ne rugăm. I said, I'd love to pray. I pray oh. all the time. Uh, Aș vrea ca să mă rog, mă rog tot timpul. He goes, What do you mean you pray all Cum the adică te time? rogi tot timpul? I said, Well, I'm a pastor. Eu sunt un um păstor. And he looked at me. Și s-a uitat la mine. He goes, Well, why didn't you tell me? Atunci, de ce nu mi-ai spus? And I said, Și am spus, Why didn't you ask me? de ce nu m-ai întrebat? I said, Let me help you, Hai să te ajut, i-am spus. teach you an important lesson. Să te învăț o lecție importantă. Understand Înțelege before înainte being understood. de a fi înțeles. I always ask open-ended questions. Uh, eu întotdeauna pun întrebări cu uh, sfârșitul deschis. I want to gain permission to speak. Vreau ca să câștig dreptul de a vorbi în viața unei by persoane. first letting them speak. Prin, în primul rând, lăsându-i pe ei să vorbească. People love to talk. Oamenilor le place about să their vorbească. name, their opinion. Despre opinia lor, despre ce, de ziua and you lor. learn a lot by letting them talk. Și înveți foarte multe, dar lăsându-i să vorbească. You don't want to start. Nu vrei tu să începi. Saying, hey, how you doing? Hey, cum ești? You're going to hell on a grease pole. tu mergi în ea direct, îți dai seama. usually doesn't work very well. Nu prea funcționează <laughs> foarte bine. So you begin to ask open-ended questions. Deci, uh, poți să începi să pui uh, întrebări cu care să lase și pe ei să răspundă. I always just want to find out a little bit more about the people. De, de obicei încerc să găsesc cât mai multe detalii despre oamenii respectivi. Now due to the sake of time, datorită timpului, I don't think I can go through all of those that are on there. Is there going to be a bunch up there if you click them through? Nu you guys see all those? Le vedeți toate astea? I want you to memorize those as they come up. Go to the next <laughs> slide. Așa să le Go to the next slide. apar ele. Uh, bun, mergem la următoarea. Those are all very good points. Sunt toate <laughs> puncte foarte importante. You have to wait for the movie. Va, va trebui să așteptați uh, uh filmul. <laughs> I can give them a copy of my notes if they want. Letter the next one. Uh, următoarea. Dacă vrea cineva o copie a notițelor, putem să... Okay, keep going. Oh, no, this is... The, okay. Yeah, this is the next one. Here's the fourth one. A patra. Understand the basics of the gospel. Înțelege bazele Evangheliei. I used to travel about 200 days a year. Uh, obișnuiam să călătoresc cam 200 de zile din an. Doing evangelism seminars all over the world. Făcând uh, uh, seminarii de evangelizare pe întreg globul. And I would ask audiences just like you. Și întrebam audiențe cum sunteți voi astăzi. To get out a piece of paper. Să scoate un uh, o foaie. And in 50 words or less, write out the definition of the gospel. Și în 50 de cuvinte sau mai puțin să scrie definiția evangheliei over 10 years of doing that one exercise, după 10 ani când am făcut exercițiul acesta, we found that 50% of all born again Christians am, de- am descoperit că 50% din toți uh, creștinii născuți din nou couldn't define the gospel. N-au putut să definească Evanghelia. That's a problem. Asta e o problemă. Because if it's the very message Dacă este chiar mesajul that brings people to salvation care aduce oamenii la mântuire and you can't share it, și nici măcar nu-l știi, you can't articulate nu poți să-l articulezi, you don't understand the components of it, nu înțelegi componentele lui, how will they be saved? Dar ei cum o să fie salvați? So if we're going to break the silence, dacă vrem să rupem tăcerea, we start by discerning the situation, începem să discernem situația, we understand the people, înțelegem oamenii, we remove the distractions, uh, uh înlăturăm evităm orice And when the distragere opportunity și comes, când vine we better bring a clear, precise gospel ar trebui să aducem un mesaj al Evangheliei clar, concis. There's four main parts of the gospel Și sunt patru părți importante ale. that we better be able to define. care ar trebui tot să definim clar. And those four parts of the gospel Și acele patru uh, părți ale Evangheliei are God, e Dumnezeu, man, du- omul, problem, problemă and solution. și soluția. And here's a couple scriptures that you can use. Și uitați-vă câteva uh, versete care le puteți folosi. Whenever I start with the gospel, I always start with God. Uh, când încep prezentarea Evangheliei, întotdeauna încep cu Dumnezeu. The majority of the people that you will ever share with majoritatea oamenilor cu care veți have a împărtăși wrong perception of God. au o percepție total greșită despre Dumnezeu. God is always smaller in their mind Dumnezeu e totdeauna mai mic în mintea lor than he truly is. decât El este. The world today minimizes God Lumea de astăzi îl minimalizează pe Dumnezeu. and elevates man și îl maximizează pe om, because if they can make a small gap, fiindcă dacă ei pot să facă o uh, o părpaste micuță. They can find their own way to heaven other than the cross. Ei pot să găsească modul lor în ajunge în cer pe lângă cruce. 85% of all people you witness to worldwide 85% din toți oamenii care tu vei împărtăși think that pe întreg pământul, heaven, ei cred că merg în cer based on something they do, bazat pe ceea ce ei fac, not what he's done. nu ceea ce a făcut el. Universal problem. O problemă universală. You start with God. Începe prima dată cu Dumnezeu. You go to man. Apoi mergi la om. And the bigger you make God, cu cât îl faci mai mare the smaller pe Dumnezeu, you make man, cu cât îl faci mai mic pe om, the bigger the gap becomes. Cu atâta uh, prăpastia dintre and uh, the more that they need rai Jesus. și el uh, uh, crește mai mare și cu cât mai mult ei au nevoie de Isus. And they've got to understand there's a problem. Și trebuie să înțeleagă, e o problemă. Most people don't get saved nu because they don't mântuiți. see the problem. Uh, majoritatea devin nemântuiți din cauza că, uh, rămân nemântuiți din cauza că nu văd problema. They don't see that their sin has separated them from God. Ei nu văd că păcatul i-a separat de Dumnezeu. They don't see that the sin in their life actually is going to cause them to go to hell. Nu înțeleg că păcatul din viața lor de fapt îi va cauza să meargă în iad. And we always want to give them the solution. Noi totdeauna vrem să imediat să le dăm soluția. But we never talk about the problem. Dar nu vorbim despre problema. It's, it's a huge challenge in churches today. E o provocare mare în biserică. Jesus loves you. Isus te iubește. Oh, Jesus loves you. Oh, Isus He cares for you. pasă de oh, tine. there's grace for you. Există har pentru and tine. So we want to give people the solution. Le dăm soluția. And they say, oh, that's good for you. Oh, e probabil really bine pentru tine. Eu n-am nevoie. My life's fine. Viața mea e ok. Why? De ce? Because they don't understand the problem. Nu înțeleg problema. The degree that they understand the problem uh, gradul în care ei înțeleg problema will determine va determina how much they pursue the solution. Cât de mult caută ei soluția. Let me give you an analogy. Să vă dau o mică analogie. We're on an airplane and we're all going on vacation. Suntem pe un uh, avion și toți mergem în vacanță. Where would you like to go today on vacation? Unde ați vrea să mergeți astăzi în vacanță? Hawaii? I don't, I don't know where that is. Haiti. Oh, Haiti. Yeah. I don't want to go to Haiti. <laughs> I want to go to Hawaii. A, vreau să merg Australia, în Hawaii. Hawaii. Australia, Hawaii. Hawaii. Hawaii. Caribbean. Anybody uh, for Hawaii? Cine vrea Hawaii? You guys are looking. You guys know where you know Hawaii Cine is? știe unde este Hawaii? Okay. I just got back from there. Tocmai am ajuns de acolo. Okay, so we're going to go to Hawaii. Mergem în Hawaii. You guys are on the plane. Voi sunteți în avion. You got your seatbelt on. Aveți You're centura all de happy. siguranță. Toți sunteți fericiți. I'm the flight attendant. Eu sunt uh, I've, stewardesa. Give, I've given you your macadamia nuts. Și uh, v-am, dat uh, tot ce vă trebuie. And you're all mâncare. happy. Și toți sunteți fericiți. You're going to Hawaii. Mergeți Smile. în Hawaii. Zâmbiți. Awesome. E extraordinar. Hawaii. It's on the screen. I, mean, I feel the vibe. Deja deci da, simt așa atmosfera. Uh, mergem în Hawaii. I'm not good at grass skirts. Uh, nu sunt foarte bun cu uh, rochile okay. alea de, uh, de ierburi. I go up to the pilot. Mă duc la pilot. I talk to the pilot. Vorbesc puțin cu pilotul. The plane is now at 30,000 feet. Uh, uh, uh, Avionul e la 10.000 de metri. And you're smiling. Și tu you're happy. Ești fericită. You're on vacation. Ești în vacanță. There we go. Uite, Thank perfect. We're all smiling. Toți zâmbim. Guys, Hawaii. Uh, țineți minte, băieți, Hawaii. I, the pilot says to me, Pilotul îmi spune, Excuse me, scuză-mă, we have a problem. avem o mică problemă. We need to let the people know. Și trebuie să le spunem oamenilor despre ea. Says, What's the problem? Și întreb, care e problema? He says, We're out of gas. And we're all gonna die. They forgot to put gas in the plane. Au <laughs> uitat ah, ca să pună în avion combustibil. now you don't know it ah, because you you're smiling still because, <laughs> because you're on your way to Hawaii. că tu mergi în Hawaii. You don't understand the problem. Tu nu știi problema. There's no problem. Dar nu e nicio Macadamia nuts. Uh, ah, Tu ai acolo Flight attendants nucile in hula skirts? uh, uh, stewardesele în hula, uh, în rochile alea de hula, This is fun. E, fun, e distractiv. Now I'm going to go tell you about the situation. Acum eu o să merg la tine să spun ție despre situație. One by trying to give you the solution. Unul încercând să-ți dau ție soluția. And one by telling you the problem. Și unul să spun uh, problema. So I go to this first fine young man. Mă duc la primul acest domn uh, drăguț. And I want to tell him the solution. Și vreau să-i spun soluția. Much like we tell people about Jesus. Exact așa le spunem oamenilor despre Isus. Hey, how you doing today? Oh, ce faci tu? Ești Hey, it's good to see you. Mă bucur să te văd. Listen, I'm the flight attendant. Eu sunt uh, aici uh, uh omul de uh, însoțitor. Ok. <laughs> I, I, I wanted to let you know that um, you probably noticed I have a parachute on. Uh, <laughs> practic ai observat că am o parașută. You know, when I just left up front, there were three parachutes. <laughs> Când am plecat de acolo din, din față, erau I've got two right here. trei parașute. Uh, am un două aici And I put one on. Și una am pus pe mine. And I wanted, I, I wanted to invite you to my parachute club. aș vrea ca să te invit în uh, clubul meu de para, parașutiști. Every Sunday we go to this parachute building. În fiecare duminică mergem la un, un local de parașutiști. No, we sing songs about parachutes. Și cântăm, cântăm cântări despre parașute. And everybody there is so happy. Și toți de acolo sunt așa de fericiți. No, we have... Nu, nu, vorbesc serios. It's a fun place. E un loc foarte distractiv. The people are also friendly. Oamenii de acolo sunt așa de prietenoși. And listen, if you take this parachute, și uite, dacă tu primești această parașută și o pui pe tine, your life's gonna be happy. viața ta o să fie fericită. It's gonna be just like mine. O să fie ca și a mea. It's gonna be fun. O să fie distractivă. Please take the parachute. Te rog, ia parașuta. I don't want the parachute. Și a spus, eh, nu am nevoie de parașută. Nu te rog, ia. Come on, sing with me Hai, about cântă cu mine despre parașută. He goes, I don't want it. Dar spune, nu vreau. So finally I just say, și în cel de bă, pune o dată pe tine, mă. Și pune o parașută. Ține-o. Acum. Ah! Now, he doesn't understand the problem. El nu înțelege problema. I just told him that Jesus is fun and Jesus is good. Tocmai am spus, Isus este bun, Isus te iubește. Și biserica noastră este distractivă și cântă cântări. And the worship so cool. Și închinarea este așa de tare. Și păstorul este așa de frumos. Oh, and it's just so awesome. E extraordinar să fii la biserică. E, e super. But he doesn't understand. Dar el habar n-are. Ține chestia acolo. Now, we go to the other side. Mergem pe cealaltă parte. And we treat it a little different. Și tratăm puțin lucrurile diferit. I got a parachute. Am o parașută. And I say to her that's smiling. Și ea zâmbește. I say, "Hey, ah, uh, I got something to tell you." Am ceva să spun. And I know this isn't going to be good news. Știu că nu o să fie veste bună. But I just found out. Dar tocmai am aflat. That, we, that, that they forgot to put gas in the plane. Uita să pună combustibil atunci când a fost la aeroport. Bah! She <laughs> screams. Și începe să, să She understands the problem. Înțelege problema. So now I say to her, Acum îi spun ei, would you like a parachute? Ai dori o parașută? I mean, hold a sec. Hello, McFly. <laughs> oh, alo, e cineva acolo? I, I don't have to talk to her much about wanting a parachute. Nici nu mai trebuie să-i vorbesc dacă vrea o parașută Because sau nu. she understands the problem. Fiindcă ea înțelege problema. 90 seconds from now, 90 la, uh, de, de secunde după the acum, plane's gonna run out of gas. Uh, avionul va avea combustibil. Ah, ah, ah, ah. Open up the door. Des deschidem She's ușa. Gonna jump. Ea o va sări. She's gonna look at you. Se va uita la tine și va say, spune. on, bye bye. Și va spune ciao. She's got the parachute. Are parașuta. Can I buy that parachute from you? Poți să cumpăr parașuta aia de la tine. 10 million dollars. 10 milioane de dolari. I'll give you your own island. Îți dau insula ta. I'll give you your own Ferrari. Îți dau Ferrari câte, vrei. câte vrei. You, you can have whatever you want. Poți să ai ce, tot ce vrei. It doesn't matter what I try to offer her. Orice aș putea să-i oferi She's not going to get rid of that parachute. ea nu o să lase parașuta aia. I have a parachute. exactly. <laughs> exact. It's the same way with the gospel. Exact așa e și cu Evanghelia. If we don't change the way that we present the gospel. Dacă nu schimbăm modul în care prezentăm Evanghelia and having wisdom in how we do it. Și să avem înțelepciune cum facem. We're never going to reach people. Nu o să ajungem la oameni. And they'll never stay in church long term. Și nu vor sta în biserică because, pe termen lung. Because they never understood the problem. Fiindcă n-au înțeles problema. Real quickly. Foarte scurt. Last few points. Ultimele puncte. Number five. Numărul 5. Show respect at all costs. Arată respect în orice situație. I spend cu orice preț. I spend a great deal of time Petrec mult timp apologizing uh, cerându-mi scuze for what other Christians do. pentru ceea ce alți creștini au făcut. And we need to make sure și trebuie să fim, ne asigurăm that we show respect. că arătăm respect. We don't need to get the last lick in for Jesus. Uh, it's, uh, it's an American term, I'm yeah. sorry. Uh, we, we don't need to feel like we need to, to last the last word for Jesus. Yes, thank you. nu încerca ca să-L apere pe Isus. It's important E important, regardless of what people say, indiferent de ce spun oamenii, or how they respond, sau cum răspund ei, that the last thing that they know of you, că ultimul lucru care ei știu despre tine, is that you loved them and you were respectful. E că tu iubești și că i-ai respectat. When people yell at you, când oamenii strigă la tine, people mock you, când își bat joc de tine, laugh at you, și râd de tine, you just show them what Jesus would do. Uh, arată-le ce le-ar arăta Isus. And you be respectful to them și fii respectuos față de ei. I was sharing with an elderly man in a park. Odată eram într-un parc cu un bătrânel. His grandkids were on the swings. Uh, nepoței lui erau acolo pe uh, hilinte. Little balloon tied to the park bench. Și el avea un balon din ăla cu helium legat de, de bancă. I sat down next to the man. Am stat lângă el. We started talking. Și am început să vorbim asked him a couple questions. am întrebat câteva întrebări. Started to share the gospel with him. Și am început să îi prezint Evanghelia. Because yeah, you want to talk about this God thing, huh? Uh, și am început, uh, ah, deci tu vrei să vorbești despre uh, chestia asta cu Dumnezeu. Ah, nu sunt interesat. Now, I could have at that point Puteam la acel moment. I could have said to him, puteam să-i spun. Hey, you're going to fry in your own grease. <laughs> Hey, tu să mori. You know, repent or get sent. Ori te, <laughs> ori te pocăiești, ori ajungi în iad. You know, read the book or get cooked, you <laughs> know. Citește cartea, ori o să fii ars. But instead, ci, uh, eu I just loved him. l-am iubit. I said, just tell me a little bit about your life. Spune-mi puțin despre viața ta. All of a sudden he started to talk. Am început imediat să vorbească. About 10 minutes into it, După 10 minute, I said, tell me what happened. spune ce s-a întâmplat. Why were you resistant to God? What happened in your life? Ce s-a întâmplat în viața ta de uh, ești împotriva lui Dumnezeu? He began to tell me about some of the problems growing up. Și a început să spună câteva probleme care s-a întâmplat când el creștea. And we talked for about a half hour. Am vorbit jumătate de oră. When it came time for me to stand up because I had to leave. Când a venit timpul să că o trebuie să plec. I began to walk away. Am început să plec. And he said to me. Mi-a spus. Hey buddy. Hey, tipul. Guess what? Știi ce? He says, "Give me that booklet." Dăm, dăm uh, cărticica aia. I walked back over. Am mers la el. Had a track with me. Aveam cu mine o mică uh, pamflet. He, he grabbed the booklet. Tractat. a luat și l-a pus aici în, în buzunar și a luat uh, mâinile nepoțeilor și a început să meargă. Și a spus, hei! He goes. Și așa mi-a făcut mie. And I realized that because I showed respect. Și mi-am dat seama că i-am arătat respect. And I just loved him. Și l-am iubit. He was willing to receive. A fost gata ca să primească. Oftentimes we're just arrogant people. De multe ori devenim ca și creștini prea aroganți. Christians are known as judgmental, arrogant people. Uh, creștinii sunt cunoscuți ca niște oameni uh, plini de judecăți uh, și aroganți. We're just narrow-minded. Suntem pur și simplu înguși la minte. Let's change that. Hai să schimbăm asta. Let's help people to understand. Hai să ajutăm oamenii să înțeleagă. Really do love them. Chiar îi iubim. Show respect at all times. Și să le arătăm respect tot timpul. The next one is this, is to share your testimony. Următoarea e să îți prezinți mărturia ta. And I know we're over, so I'm just going to finish with these. Uh, știu că am, am trecut deja de timp, dar voi sfârși cu asta. argue with you all day long. Oamenii se pot tot argumenta împotriva ta. Whether Jesus is God or not. Dacă Isus e Dumnezeu sau nu. But they can never take away from you. Dar ce nu pot lua de la tine. Of what Christ has done for you. E ce a făcut Isus în viața ta, schimbarea. My testimony. Uh, mărturia mea. Is a powerful tool e o mare unealtă that I can use care eu pot folosi sharing with people that desperately need him. Când, le, când vorbesc cu oameni care au nevoie de el disperat. And the last two. Și ultimele două. Never compromise your witness. Niciodată să nu compromiți mărturia ta. As a leader, ca lider, as a Christian, ca și creștin. Don't compromise your witness. Să nu-ți compromiți mărturia ta. So many times. De multe ori. We begin building a relationship with someone. Începem să clădim o relație cu cineva. something happens. Ceva se întâmplă. We get too comfortable. Devenim prea confortabili. We start listening to the wrong music. Ascultăm muzica greșită. Saying a stupid joke. Începem să spunem glume proaste. Making a negative comment about someone. Spunând ceva negativ despre cineva. Only to find that you've destroyed your reputation. Și tocmai ți-ai distrus reputația ta în fața acelei persoane. Just remember. Ține minte. That every day that you live, fiecare zi în care tu trăiești, regardless of what you say, indiferent de ce spui, you're witnessing. Tu mărturisești. Your behavior, uh, comportamentul tău, you're witnessing. Mărturisești. People are watching you. Oamenii se uită la tine. You. Te observă. They watch what you put on your Facebook. Ei uh, se uită ce pui tu pe Facebook-ul tău. They watch what you Twitter. Uh, ei se uită ce pui pe Twitter-ul tău. Or MySpace. Sau MySpace. Everything that you say tot ce spui. Says something about who you are. Spune clar ceva despre cine ești tu. And don't get to the place. Și nu ajunge la locul where you live this stupid lifestyle. Când trăiești trăiești un stil de viață prostesc. Where you think that when you go share. Și tu să crezi că când mergi să, uh, să îi spui despre Isus, just because you said it. Uh, că cineva te va accepta doar pe simplul fapt că tu spui. Paul said this. Pavel a spus asta. I put my flesh pun carnea mea in subjection to my spirit. Firea mea pământească supusă Duhului meu. So that when I preach the gospel, că atunci când eu când predic Evanghelia, I won't be disqualified. Să nu fiu descalificat. He's saying that listen. El spune de fapt, ascultă. Behavior really does matter. Comportamentul Your contează mult. really matters. Mărturia ta chiar contează. You're going to be a leader. Vei fi un lider You're going to break the silence. și vei rupe tăcerea. We're going to talk about this tonight, Și vom vorbi de seară. about the idea of holiness in your life. despre ideea de sfințenie în viața ta. a critical thing we need Un, un, loc, un lucru foarte critic de care avem nevoie if we're going to move forward. dacă vom merge înainte. And then lastly, Și în ultimul rând, depend on the gifts of the Spirit. uh, fol- folosește, bazează pe darurile Duhului Sfânt you will never break through tu niciodată nu o să spargi in any area of ministry în nici o arie a lucrării without a gift or multiple gifts of the spirit in operation. Fără unul din cele uh, darurile Duhului Sfânt sau mai multe în viața ta. The kingdom of God in which we're building is a supernatural kingdom. Împărăția lui, în care noi clădim, împărăția lui Dumnezeu e o împărăție supranaturală. It's not a natural kingdom. Nu e una naturală. Therefore we can't rely on our natural means. Așa că nu poți să te bazezi pe mijloacele tale naturale. Our own intellect. Intelectul tău. Our logic. Logica ta. Our reason Uh, uh, uh, modul în care gândești. To think that we're going to move anything forward in a supernatural realm. Ca să te gândești că tu vei putea să muți ceva în lumea spirituală. It's the Holy Spirit that changes lives. Duhul Sfânt e cel ce schimbă vieți. It's the Holy Spirit that brings conviction. E Duhul Sfânt cel care convinge pe cineva de păcat. It's the Holy Spirit that transforms the heart and the mind. E Duhul Sfânt cel care uh, uh, tra transformă mintea și inima. Your own charisma. Nu carisma-ul tău. Not your own tactics faptul că ești carismatic în personalitate sau logica ta. So most importantly, Așa că mai important decât orice, as we finish today, în timp ce terminăm astăzi, E să realizezi că Duhul Sfânt ți-a dat daruri. Gifts are divine enablement. Uh, darurile sunt niște uh, uh împuterniciri uh, divine. In order to do extraordinary exploits. Ca tu să poți să faci uh, lucrări extraordinare. You want to do great things for God? Vrei să faci lucruri mari pentru Dumnezeu? Ai nevoie de darurile Duhului Sfânt. You need Ai nevoie de ungerea Duhului Sfânt. You need the leading of the Holy Ai nevoie de de conducerea Duhului Sfânt. In order to do great things. Ca tu să faci lucruri mari. Can I hear an amen? Puteți să auzi un amen. Amin. All right. My prayer. Rugăciunea mea. That as a leader. Ca lider. You're going to take those eight principles. E ca tu să iei aceste 8 principii. you're going to review them te uiți înapoi peste ele și să le aplici în viața ta. great things for you to take your small groups. sunt și lucruri foarte practice care să le duci la uh, tineretul tău, la uh, lo, uh, grupul tău de studiu biblic. And begin to help those around you. Și să începi să ajuți pe cei din jurul be tău. More successful să aibă mai mare succes. In their faith. În a împărtăși evanghelia. Let's break the silence. Amen. Haideți să rupem tăcerea. Amin. Amen. God bless you. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Let's go ahead and pray. Hai să ne rugăm. I ahead and stand to Hai să ne ridicăm picioare. Why don't you go ahead and close your eyes? Aș vrea să închizi ochii And uh, I just want to pray for a fresh impartation și vreau ca să mă rog pentru uh, o împărtășire proaspătă. and that you would receive something as a result of this prayer. ca tu să primești ceva ca rezultat acestei rugăciuni. We believe that in the laying on of hands. Noi credem în punerea mâinilor. And that something actually transfers. Că ceva se transferă in the midst of a Holy Ghost prayer. Atunci când ne rugăm uh, conduși de Duhul Sfânt. And I just want to pray that in this short time that we have here. Și mă rog ca în acest timp scurt care avem aici. is deposited in your spirit. Că ceva e depozitat în Duhul tău. And that you leave different than you came in. Că tu începi să să trăiești diferit diferit de cum ai venit. And I understand it's 3:30 in the afternoon. Știu că e 3 uh, jumate după masa. But God wants to touch you right now. Dar acum Dumnezeu vrea să te atingă. So if you close your eyes. Dacă închizi, ochii. And if you lift your hands straight towards heaven. Și ridici mâinile spre cer. This posture of receiving. E o poziție a primirii. You let me pray for you right now. Lasă-mă să mă rog pentru tine now, dear Jesus. Dragă Isus. We come to you right now. Venim la tine acum. And Lord, we confess, și mărturisim Lord, that without you, că fără tine we can do nothing. nu putem face nimic. But Lord, with you, dar cu tine all things are possible. toate lucrurile sunt posibile. And we ask you right now, și cerem chiar acum to come and impart to us, să vii să ne împărtășești nouă your Holy Spirit. Duhul tău cel sfânt. Lord, when we see the word wisdom in your word, când vedem cuvântul înțelepciune în cuvântul tău, Lord, we recognize it's actually a gift of the Spirit. Să realizăm uităm că e de fapt un dar al Duhului Sfânt. Lord, you said to ask for wisdom. Tu ai spus să cerem înțelepciune. Lord, you said that you would liberally impart wisdom if we asked for it. Doamne, Tu ai spus că Tu ne vei da înțelepciune dacă ți-o cerem. Lord, your word says that wisdom is the principal thing. Doamne, Tu ai spus că înțelepciunea e foarte importantă. Lord, you said above all seek for wisdom. Tu ai spus, Doamne, mai presus de toate să căutăm înțelepciunea. And Lord, as we have spent this last hour talking about wisdom. Și în timp ce am vorbit ultima oră vorbind despre înțelepciune. Lord, I pray that you impart wisdom wisdom to every person in this room. Doamne, mă rog ca tu să împărtășești înțelepciune la fiecare persoană în această sală. Lord, I pray every scripture that's been read Doamne, mă rog ca fiecare uh, cuvânt, verset care a fost citit. Lord, every principle that's been communicated. Fiecare principiu care a fost comunicat. Lord, would be dropped deep in the spirit of every person here. Uh, astăzi să fie să ajungă adânc în inimile și duhul fiecărei persoane aici. And Lord, I pray that the enemy could rob nothing from them. Și mă rog ca Satan să nu fure nimic din ceea ce a fost comunicat. But these truths ci că aceste adevăruri would actually result in lost people coming to Christ. Să aducă ca roade uh, uh persoane care uh, să vină la tine să te cunoască. Father, you use these leaders now. Folosește pe acești lideri Lord, acum. To break the silence, să rupă tăcerea. To reach a generation for Christ. Și să ajungă la o generație să îi aducă la Hristos. Le cerem acestea astăzi. In Jesus name, în numele lui Isus Hristos. Amin. Amen. God bless Amin. you. Have a great afternoon. Fiți binecuvântați. Aveți o după masă faină.